najbolje. E, deveto pitanje, a ujedno i zadnje pitanje, u tom pitanju je došlo, e, nakon selama, kaže, ako je čovjeku dozvoljeno da slaži da bi pomirio dva brata muslimana, kakav je status ono koji slaži da ne bi dva muslimana, da se ne bi dva muslimana posvađali, je li to haram ili dozvoljeno? Znači, e, ovaj prvi, prvi dio pitanja govori o tome da u stvarno što je došlo, je u vjerodostojnom hadiskoj bilježi muslimu svon svom sahihu i, i uh, kojeg bilježi uh, e, uh, e, ashabo sunen autori sunena da je došlo tom hadisu da je dozvoljeno muslimanu da slaži u, u tri situacije a to je jel, da slaži u ratu znači da slaži keafrima u ratu da, da e, druga situacija da žena da, da, da muž slaže ženi i žena slaže mužu u smislu jel kada želi, želi jedno da poveća e, e, e, ljubav jednog prema drugog drugom I treća situacija je kada se mire dva muslimana, kad treba pomiriti dva muslimana, dozvoljeno je e, slagati jednom, e, jednom ili drugom ili obojci kako bi se pomirili. Sad ovdje, znači ovdje pitanje glasi, kao što je dozvoljeno ovo, ovo treće što spomenuli, znači e, laganje prilikom izmirivanja dva muslimana, kaže da li je dozvoljeno se slaži da se ne bi posvađali, jel? Ja? je to haram dozvoljeno? Naravno, jel, uh, ovdje se vraćamo sad na osnov. Osnovna stvar po pitanju laganja, uh, oko čega nima razdilažnjima učinjacima, da je veliki grijeh, da je u osnovi laganje veliki grijeh. Izuzetci od tog laganja je ovo što je spomenuto ove tri stvari. Dok ima učenjaka koji jel, e, imam nevjeli to navodi u svom rijadu sa Alijom, da ima učenjaka koji navode jel, i ostali izuzetke, izuzetak drugi može biti, odnosno četvrti u ovom slučaju, da čovjek u nuždi ili velikoj potrebi slaži a da to laganje u stvari ne bude, e, da se ne vraća na to da se uzme nečiji hak i da se učini nekom zulu. Znači, govori u nuždi i velikoj potrebi da se smije slagati, to ima neve navodi. Mada drugi učinjaci i tu stvar nagiraju, jer u osnovi e, na što ukazuje vredosni hadis i na što, na što, na što ukazuje Koran e, u mnogim ajetima, da je laganje u osnovi zabranjeno. Znači, to je osnov, pojić malo učenjaka i to je veliki grijeh. Izuzetci si ovo što je spomenuto, ova tri slučaja, ili u, u nuždi ili velikoj potrebi. E, ova ova stvar što je spomenuta u pitanju, da se slaže da se ne bi dva muslimana ali znači to nije došlo kao izuzetak. Na to musliman se ne treba upuštati, nije mu dozvoljeno e, da se upušta u to kako ne bi, jel, e, kako bi jel, jel, kako se ne bi posvađala dva muslimana. Znači u osnovi e, to nije dozvoljeno. Služit se, laži, znači e, ovo bi ispalo, znači ako bi ispalo da ovo dozvoljeno, znači da, da čovjek slaže kako se ne bi dvojica posvađala. A to nemamo, taj izuzetak nemamo u širijaskim tekstovima. Onda bi ispalo da se e, laž može koristiti u svim drugim situacijama e, u kojima se vidi neki hajr, rezultat neki hajr. Pa čovjek hoće nešto, e, poziva nekog u islam i vidi ako bi mu slagao nešto da bi to pilo vode da on, da on primi islam. Primjer radi. I da on slaži pa da čovjek onda uh, da vidi bilo koju korist neš, nešto da će biti rezultat korist posljedica biti korisna pa da tu koristi laž znači to bi odvelo otvorilo bi vrata jel da se laži u svim mogućim situacijama kao što imamo kod nas jel danas u praksi jel da, da mnogi ljudi lažu na granicama lažu u opštini lažu za papire lažu za ovo lažu za ono laž malo ne postala osnova jel a iskrenost je u stvari e, rijetka stvar jel i teško je naći jel kod ljudi jel iskrenost je nešto što je aziz E, rijetko ne možeš ga nigde naći, a laž je postala osnova, osnova relacije komentira među ljudima. Nažalost, i među mnogim muslimanima se to dešava. Ne, musliman kod muslimana mora biti osnova istina, a laganje izuzetak u samo u dozvoljnim situacijama i čak i ove dozvoljne situacije nisu uopćeno, nego imaju svoje posebno tomačenje što je tema za sebe. I s ovim završili jel, e, odgovore na pitanje. Molim Allah Žešanu da nam kao bude ovo naše večerašnje duženje, da bude dokaz za nas, a ne protiv nas i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas okupi u svom džinnetu i frdeusu kao što nas je okupio večeras ovdje e, na ovom mjestu da se dužimo uz Allahovu vjeru. Mm -hmm.